Türkçe öğrenemiz. қадірменді тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда адамдардың хоббилерімен байланысты сөздер мен сөйлемдерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымыз болса бір поштаға барып бір туысқанымызға досымызға немесе ресми мекемеге хат немесе құжат жолдағымыз келеді технология жылдам дамып интернет өміріміздің бір бөлшегіне айналғалы бері ең ескі байланыс құралдарының бірі хатта орнын электронды хатқа тастады осы технология арқасында тек электрондық хат қана жолдап қана қоймаймыз интернет арқылы көріністі түрде байланысқа шығып алыстағы бауырларымызға деген сағынышымызды қандырамыз бірақ сонда да бұрынғы хаттардың маңызы зор хат жаза отырып қағаздың түріне түсіне жазудың сұлулығына тазалығына маңыз бөлінетін оқыған адам да солай мұқият оқып жауап жазатын ардақты тыңдаушылар енді бір поштаға кіргенімізде қай сөйлем мен сөздерді қолданатынымызды үйрену үшін төмендегі мысалдарды мұқият тыңдалық ең жақын postane нереде Ең жақын пошта қайда? ТАКСИМДЕ БАР, ФАКАТ БУРАЯ ЧОК yakın değil. ТАКСИМДЕ БАР, Бірақ бұл жерге жақын емес. бұл пакеті Fransa'ya göndermek istiyorum. мына бандеролды францияға жолдағым келеді Bu paketi uçakla göndermek ne kadar tutar? мына бандеролды ұшақпен жолдау қанша тұрады Onu tartmak zorundayım. оны өлшеуім керек İçinde ne var? ішінде не бар Bir takım iş evrakları var. бір сыпыра жұмыс құжаты бар 15 Türk lirası tutuyor. 15 түрік лирасы тұрады Şu formu doldurun lütfen. мына бланкты толтырыңыз Teşekkür ederim. рахмет Nereden pul alabilirim? қай жерден марка алуға болады İkinci gişeye gidin. екінші кассаға барыңыз ардақты тыңдаушылар поштаға барып бір хат немесе бандерол жолдаған кезде қолданылатын кейбір маңызды сөздер мен сөйлемдерді тыңдадық осы сөйлемдерде бір тұтынушының францияға бандерол жолдағысы келетіні бандеролдың өлшенуі марка алынуы керек екені секілді тақырыптар қарапайым түрде түсіндірілді енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір жаңа сөздердің мағынасын үйренейік постане пошта пакет бандерол орама хат учак ұшақ Тартмак – өлшеу еврак құжат пул марка ба. ардақты тыңдаушылар енді поштадағы әңгімені қайтадан тыңдаңыздар ең жақын поста нереде ең жақын пошта қайда таксимде бар факат бурая чок якын дейіл таксимде бар бірақ бұл жерге жақын емес бұл пакетті францияға жібермек істеймін мына бандеролды францияға жолдағым келеді Bu paketi uçakla göndermek ne kadar tutar? мына бандеролды ұшақпен жолдау қанша тұрады Onu tartmak zorundayım. оны өлшеуім керек İçinde ne var? ішінде не бар Bir takım iş evrakları var. бір сыпыра жұмыс құжаты бар 15 Türk lirası tutuyor. 15 түрік лирасы тұрады Şu formu doldurun lütfen. мына бланкты толтырыңыз Teşekkür ederim. рахмет Nereden pul alabilirim? қай жерден марка алуға болады İkinci gişeye gidin. екінші кассаға барыңыз қадірменді радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада кездескенше сау болыңыздар Türkçe öğrenemiz.